razmišljajući o čemu danas govoriti, sjetio sam se jednog slučaja koji me je potakao na tu temu. Naime, dok sam jedne prilike koristio svoje slobodno vrijeme kako bih pozivao neke ljude u Allahovu vjeru koji su imali vremena i želje da nas slušaju <clears throat> pa smo tako izgradili neki kontakt s njima i na oči gled što je se moglo primijetiti bilo im je prijatno u našem društvu pa su često željeli da se s nama nađu, da razgovaramo i tako dalje te me jedne prilike jedan od tih mladića pita kaže on meni hajde mi reci nešto pravo iskreno reko hoću ako budem znao inša Allah pita on mene a zašto ti toliko trošiš vrijeme na mene? A zašto se ti toliko trudiš oko mene? I tako dalje. <clears throat> Iz ovoga pitanja meni je sasvim jasno bilo šta on želi da me pita i šta on hoće da kaže. Pa mu ja umjesto odgovora kažem, reko, prvo, nemamo mi pare za to što će neko sutra pustiti bradu, što će ga neko vidjeti među nama, što će on biti Allahov rob i tako dalje. Pa sam počeo smijati. Pa ga ja pitam, jesu li te napunili, jesu li ti glavu napunili time da bježiš od nas, da mi pozivamo ljude, da mi dosađujemo ljudima kako bi nakon što ga uvučemo u to nekog pojedinca okoristili se kako mi zato imamo neku dunjalučku nagradu od koje kakvih organizacija i tako dalje. Kaže on meni, jesu. E vidiš, eko znao sam ja to. Pa smo mi onda malo razgovarali na tu temu, a ja ću danas, inša Allahu Teala, <clears throat> Allahovom voljom i milošću, i dozvolom pokušati da progovorim o tome i da spomenem neke od razloga zašto oni koje danas specifično prepoznaju po bradama, po nastupu dostavljanja istine ljudima da svoje vrijeme uglavnom troše u razgovorima o islamu, o Allahu i tako dalje pokušat ćemo inšala da dostavimo zašto je to tako. Da se ne bi dešavalo muslimanima, kako reče jedan profesor nekakvog islamskog fakulteta, ne mogu ja s njima dugo. Kako da izdržim dva sahata samo o islamu priče? Ne mogu ja to tako. Znači, ljudi nisu naučili da se o islamu priča osim vrlo površno i vrlo malo. Pa tako danas kad se nađoše pojedinci i skupine koje ne znaju Haman pričat ni o čem drugom, osim tome, njima to jako čudno biva. Kaže Allah Tebareke wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi Val takum minkum ummetu jed'una ila l'hajr I neka bude među vama skupina koja će pozivati u dobro. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ I skupina koja će naređivati da se čini dobro, a od nevaljali i ružnih dijela odvraćati. E to su oni koji će uspjeti. Zatim Allah te bareke ve taala kaže: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Vi ste najbolji narod koji se ikada među ljudima pojavio. Allah te bareke ve taala epitet stavlja ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kao najbolji narod. I onda objašnjava zašto. Ta'murun bil ma'ruf wa tanhaun 'anil munkar wa tu'minun billah. Tražite da se čine dobra djela a od ružnih i nevaljalih odvraćate i u Allaha te bareke taala vjerujete. <clears throat> Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadithu kojeg bilježi muslim <clears throat> Men ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Ko od vas vidi zlo, neka ga spriječi svojom rukom. Fa in lam yastati' fa bi bilisani A ako ne bude to u mogućnosti, onda neka to učini svojim jezikom. Fa in nam jastati' fa bi kalbihi wa dhalike ad'aful iman. A ako ni to nije u stanju, neka onda to prezire svojim srcem, a to je najslabiji vid imana. U drugom rivajetu je došlo da nakon ovoga nema imana nikoliko zrno gorušice. gorušice. Dakle, Resul sallallahu aleyhi ve sellem ukazuje men ra'a minku munkera. Ko vidi, ko god vidi munker, neka ga sprečava shodno svojoj mogućnosti u kojoj se nalazi. I kad ništa ne ostane, e onda mu je heđ njegovim srcem okretanje, prezir i odbacivanje takvog. Zatim se bilježi od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rekao inne min a'zamil džihadi kelimete adlin inde sultanin džairin u istinu je najveći stepen džihada i najveći džihad riječ pravde, riječ istine u lice nepravednu vladaru da insan ustane i da kaže dalimu da je dalim i da se suprostavi pa ako bude ubijen takav će biti na najvećim stepenima kod Allaha te bareke o ta'ala zatim od Huzeyfe radijallahu ta'ala prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. la bil لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ili ćete naređivati dobro i zabranjivati zlo. Evo, لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَيَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِنْهُ Ili će Allah te bareke ve ta'ala na vas pustiti kaznu? Fatad'unahu fala yustajabu lakum. Pa ćete ga onda dozivati, a on vam se neće u vašim dovama odazvati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava da insan i ljudi nakon što ostave naređivanja dobra i odvraćanja od zla zapadaju u situaciju da samo kazno od Allaha te bare kevetala nakon toga očekuju i da dove koje budu upućivali neće biti odgovora na njih. Zato što ovi sebe bi nisu ispunjeni. Zatim prenosi se od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu da je čuo Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme da kaže inna nase iza ravu zalima falem je ahudhu ala jedejih kada ljudi vide zalima zulumčara da čini grije da čini nepravdu pa ga ne spriječe u tome evo šeke Eje ummehumullahu bi akabi min. Bojati se da Allah te bareke ve ta'ala neće spustiti kaznu na sve njih. Ne samo na onoga koji čini ovaj grije, nego Allah te bareke ve ta'ala će spustiti kaznu na sve njih. Kako one koji su ga činili, tako i na one koji su bili sretni i zadovoljni u njihovoj sredini a nisu im odvraćali od toga. Također se bilježi da je Allah te bareke veteala poslao Meleka da uništi jedno naselje čiji su stanovnici bili zulumčari. Pa je kaže našao u tom mjestu insana Allahu te bareke veteala na kijamu. Pa se vratio i kaže gospodaru moj našao sam u tom mjestu insana kako tebi robuje. Pa kaže Allah Azza Jal, od njega počni. Počni da ih uništavaš od njega. Zato što se njegovo lice nikada nije rasrdilo i zacrvenilo radi mene. To jeste radi Allaha te bareke vetala. Nikada se taj insan nije rasrdio radi Allaha te bareke vetala. Gledajući svoje komšije, svoje rođake i svoje sunarodnike kako čine grije, kako su ogrezli u grijehu i tako dalje. On se posvetio i badetu, ostavio ih, ali Allah te bareke ve ta'ala naređuje da se počne od njega. Zatim kaže Azza ve Đel u svojoj plemenitoj knjizi Lu'ina alladine keferu min bani Israil ala lisani Davuda ve Isa ibn Marijama prokleti su jezikom Davuda i Isa, sina Merjemina, od sinova Israilovih, oni koji su nevjerovali. Zalike bima asau kanu ya'tadun. Zato što su non stop bili nepokorni i svaku granicu u tome prelazili. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu Kaže Allah te bareke vetala objašnjavajući njihovo stanje. Zato što nisu jedni druge od ružnih postupaka odvraćali koje su činili. Le bi se ma kanu yef'alun. A kako li je ružno to što su oni činili i radili? Allah te bareke vetala spominje da su prokleti od poslanika njegovih sallallahu alejhi ve sellem Upravo zbog ovoga, zato što su bili nemarni prema onima koji griješe i nisu im odvraćali od toga. Zbog toga su im poslanici koji su im bili poslani i prokledi. Zatim Allah kaže, Lejsu se va, nisu svi isti. Min ehlil kitabi ummetun, ta'imetun, yatluna ayati Allahi ana al-layl wa hum yasjudun ima sledbenika knjige to jeste bilo im je koji su po čitavu noć čitali Allahove ajete i Allahu te bareke ve taala bili na sećdi na molitvi pa in Allah opisuje kako su izgledali i opisuje njihove epitete pa kaže yu'minune billahi wal yawmil akhir vjerovali su u Allaha te bareke ve taala to jeste vjeruju u Allaha i onaj svijet wa ya'muruna bil ma'ruf i naređuju dobro naređivali su dobro wa yanhauna anil munkar i odvraćali su od zla wa yusari'una fil khairat i žurili su da učine kakvo dobro djelo. Wa ulaike min as-salihin. E to su oni salihin, čestiti i iskreni. Dakle ponovo vidimo u ajetu da Allah te bareke ve taala od sinova Israilovi izuzima one koji su naređivali dobro i odvraćali od zla. I da im ponovo Allah te bareke ve taala po ovome spomine Zatim kaže Allah Azza wa Jal وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَدْعُونَ فِي السَّبْتِ Upitaj him o stanovnicima grada koji se nalazio na obalama mora. Kada su se o propise subote ogriješili? إِذْ تَأْتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا Kada im je na oči njihove riba dolazila dok su subotom svetkovali. Vo jevme la jesbitune la te'tihim. A na dane kada nisu svetkovali, onda je ne bi ni bilo, onda ne bi ni dolazila. Kedalike ne bluhum bima kjanu jefsukun. Tako smo im, kaže Allah te bare kvetala, iskušavali. Zato što su stalno, stalno u griješenju bili. Allah te bare kevetala spominje ove ljude u svojoj časnoj knjizi. Ovaj događaj se desio u gradu u mjestu zvanom Ejla za vrijeme Davuda alaih sedam. Allah te bare kevetala zabranio je židovima da love ribu subotom. Ali im je iskušao zbog njihovih grijeha u kojima su non stop ustrajavali pa je učinio da ta riba samo subotom dolazi u jatima, a drugim danima je ne bi bilo. Spominje se da je kroz grad proticao kanal, kroz koji je ona u jatima prolazila subotom. Pa su oni gledali i nisu mogli da odole, pa su pokušali da prevare Allaha te Tebare Kevetala, nako kako to oni samo i stalno non stop pokušavaju. Pa su počeli zapinjati petkom a vaditi nedeljom, nastojeći da prevare i govoreći nismo lovili subotom. Zatim Allah te bare kevetala opisuje stanje ovih ljudi. U tom momentu, u tom vremenu dok se to dešavalo, među njima su bile tri skupine. Prva skupina koja je činila ovaj grije, zatim druga skupina koja im je odvraćala od ovog grijeha i treća skupina koja niti je odvraćala, niti ga je činila. Pa Allah te bareke ta'ala objašnjava stanje ovi, pa kaže وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُ مِنْهُمْ I kad reče skupina odni njih لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا Zašto opominjete narod koji će Allah te bareke ta'ala i onako uništiti ili će im žestokom kaznom kazniti. Kalu, odgovarali su oni koji su to radili, to jeste koji su opominjali ovaj narod, pa su im govorili, ma'adiratan ila rabbikum, subhanallah, e ovo je, ovo je stvar, inša Allah, ta'ala, o kojoj čitavo ovo vrijeme pričamo. Pa su ovi odgovarali ma'ziratan ila rabbikum, da bismo se opravdali pred vašim gospodarom. Wal'allahum yattaqun. I ne bili se oni pobojali. Pogledaj šta su im odgovarali. Ovoj drugoj skupini koja nije činila ovaj grijeh. Govorili su da bismo se pred našim i vašim gospodarom opravdali. Jer naše nije da mi upućujemo ljude. Inne ke la tehdi men ahbeb. Ti u istinu nećeš uputiti onoga koga ti hoćeš. Volakinne Allahe jehdi men ješa. Nego Allah je taj koji upućuje koga on hoće. Vohu a'lemu bil muhtedin. A on je taj koji najbolje poznaje one koji će krenuti pravi put. Dakle, nas je Allah zadužio da im opomenemo. To što ćemo mi njima izgledati dosadni i čudni, to nas ne interesuje. فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرْ A ti opomini tvoje samo da opomineš. Zatim Allah te barek je ta'ala objašnjava šta se dešava s ovih ljudi. Pa kaže فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا I kad zaboraviše ono čime biše opominjani أَنْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْ Izbavi smo i spasi smo one koji su odvraćali od zla. Wa ahadna ledine zalemu bi azabin beisin bima kanu jefsukun. A teškom i kaznom kazni smo one koji su bili zalimi koji su griješili zbog toga što su stalno u svome grijevu ustrajavali. Pa Allah kaže فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ I kad su se bahato okrenuli od onoga što im je se zabranjivalo, rekli smo im, budite majmuni prezneni. Allah te bareke ve taala je objasnio ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da su ovi ljudi skončali kao majmuni. Allah azzađel, Allah azzađel ih je pretvorio u majmune. Ali šta je ovdje pouka, braćo moja draga? Mufesiri učenjaci kad govore o ovome, kažu da je Allah kako je u majmune pretvorio ove što su činili ovaj grijeh. Isto tako je pretvorio i ove druge, ovu drugu skupinu koja je sjedila zadovoljna i nije odvraćala. Isti ovi koji su govorili zašto opominjete one koje će Allah uništiti ili teškom kaznom kazniti. E zbog toga mi opominjemo naš narod. I neka dobro znaju i neka im bude jasno da je samo zbog ovoga razlog zašto im mi opominjemo. A nikako da bi mi njima dosađivali. A nikako da bi mi njima nešto nametali. A nikako da bi mi od nekoga dunjalučku korist izbavili zbog toga što ćemo mi dovesti nekog novog člana. Oni misle ovo je komunistička partija. Kako su samo i naučili. Pa hajdi nekoga, obradi, dovedi ga, imat ćeš pojene. Jer oni samo znaju mjeriti po onome što su do sad oni imali iskustvo. Zatim Allah te bareke wa ta'ala opisuje svoje robove pa kaže Wal mu'minune wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd A vjernici i vjernice oni su jedni drugima zaštitnici. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر munkar. Naređuju da se čini dobro, a od zla odvraćaju. A sa drugu stranu opisuje munafike, pa kaže el munafikuna wal munafikat. A licemjeri i licemjerke ba'duhum min ba'd, oni su jedni od drugih. Šta oni rade? Je'murune bil munke, vo yanhauna 'anil ma'ruf E ovi naređuju i traže da se čini munker, razvrat, nešto što je ružno, a zabranjuju da se čine dobra djela i odvraćaju od dobrih djela. Braća moja draga, danas kad djevojka od 20 godina svati da ima svoga gospodara pred kojega će stati, i pokrije se onako kako joj je Allah te bareke vetala naredio dođe joj njena nena koja ima 80 godina i kaže šta to ba radi što se to prikazuješ što to me ba sramotiš pa de pa je stane ubjeđivati pa kaže pa još si mlada de malo proživi subhanallah ista ona nena koja je zapamtila i doživila da su muslimanke ubijane, zatvarane i po 20 i više godina iz svojih kuća nisu izlazle. Samo zbog toga što su prokleti komunisti htjeli da ih otkriju. Ona je zapamtila to vrijeme. Ona je doživila možda u svojoj kući jedno od takvih Allahovih robinja. A pogleda je danas, braćo, ovo što govorimo, nisu ovo izmišljotine, ovo ćeš naći na svakom koraku. Da se do te mjere ograđuju da se odriču, a kažu da su muslimani. A kažu da su na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A kažu da smo nešto mi izmislili i nešto im novo donijeli jesmo ako računate od komunizma. Ako računate od komunizma, onda ste istinu rekli. Tako isto, braćo moja, kada mladić pusti bradu i odrekne se kafane iz inaluka, nekakav hađija od 80 godina okreće glavu od njega. Ignoriše ga, ima dva sina, jedan pije loče, nikada lav na seždu ne pada a drugi Allahov rob po Kur'anu i sunnetu. On ovoga što je po Kur'anu i sunnetu ne može da smisli. Samo zbog ovoga. A ovaj drugi mu je zlatan i najbolji. Braćo moja draga, šta se ovo dešavalo? I šta se ovo dešava? Da isti ovi koji su zapamtili muslimane kako klanjaju po potocima i šumama zato što su im džemaat zabranjivali da danas ovako govori kako je došlo do ovoga i šta je se desilo. Kad pogledamo, braćo moja draga, naći ćemo metodologiju i strategiju svih diktatora, pa i ovih prokletih komunista. Šta su prvo pokušali? Prvo su pokušali sa onima koji naređuju na dobro i odvraćaju zla da im kupe i podmite. One koje su uspjeli, postali su njihovi igrači. Postali su njihova desna ruka. A one koje nisu, poubijali su, pozatvarali i tako dalje. Grad Zvornik, braćo moja draga, čitao sam knjigu Biografija Zvornika. Komunisti napisali. Grad Zvornik bilježi u ovoj knjizi komunističkoj poglavlje skidanje Feređa. Pa kaže ovaj komunista koji je pisao, spominje tamo deset sramnih imena imama sa Mimbera i hvali i ni kaže najveći doprinos ovi su donijeli da dođe do otkrivanja muslimanke. Pokvarenjaci iz ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam, munafici kako im je Allah opisu, oni koji su odvraćali od dobra, a naređivali zlobu, i narod je se poveo za njima. Jer ovo se nije moglo desiti osim onda kad je nestalo naređivanja na dobro i odvraćanje od zla. I onih koji su to činili. Zato, brate moj, kad pogledaš serije koje su komunisti snimali u tom periodu, neće ni jedna scena serija mašiti scenu, a da u njoj hođa ne sjedi u kafaniku. Jeste ikad o ovome razmišljali? Pogledajte Momo i Uzera, one serije stare i najstarije što pamtimo. Svaka epizoda ima se na hođa u kafani. Pije kahu, oni svi loču i smijaju se sa njim. Zašto, braćo? Upravo da se izgubi ovaj osjećaj i ova ravnoteža za naređivanjem na dobro obraćanjem u zla. I onda kad se to prikaže masama, Onda imamo produkt danas da nema džamije, a da pored nje u najmanju ruku nije kafana ili javna kuća ili slično tome. Obiđite Bosnu i Hercegovinu i pogledajte. Najzabačenija sela, rijedak je slučaj, braćo, da nema kafane preko puta džamije. Petak džuma ezan uči, oni svi u kafani piju pive preko puta džamije javne kuće preko puta džamija. Niko sa mimbera ne progovara o tome kao da to i ne postoji. Kao da su to medrese u kojima se odgajaju muslimani i generacije umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ovo je, braćo moja draga, naša stvarnost. Ovo je, braćo moja draga, bolest koja nas je napala još davnih godina prošloga stoljeća sa dolaskom komunizma na ova područja. I zato je naš narod samo naučio i samo ćeš čuti među njima parolu šta te briga nek radi ko šta hoće. Nije vallah i nije istina. Šerijat Allaha te bare kevetara nije došao osim da se naređuje dobro. Prije svega obožavanje gospodara jedinoga. Prije svega obožavanje gospodara jedinoga koji je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao milost svim ljudima i svjetovima da im izbavi iz robovanja stvorenima u robovanje stvoritu, stvoritelju Azza ve Pa kako je moguće onda da se ostavi narod i da se kaže šta nas briga ne kradi ko šta hoće. A danas znamo i zašto je to tako vraćao. Jel platio hođarinu? ma pusti ga bolan do iduće godine. Opet kad dođe, ako ne plati, malo ćemo ga pritisnuti. Pa ćemo ga možda i na nasramiti, sram te bilo, šta ti misliš da mi moramo tako ovako? Samo tada su u stanju da nasrame ljude. Braćo moja draga, zbog toga i zbog svega ovoga što se dešava među nama, među našim narodom, uslijedio je i ovaj genocid 12. po redu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratayn." Nemoguće je, ne može vjernik biti dva puta u jedan iz iste rupe. Ovaj narod biva 11. ili 12. ne sjećam se tačno. Ali nije ni bitno, ako nije 12. sigurno će doći ovakim načinom i radom sigurno će doći, nema šanse da će zaobići. Jer Allah te bare kevetala u ovim spomenutim ajetima objasnio je da je nakon što su ljudi ostavili naređivanje dobra i odvraćanje od zla poslo kaznu nekome u vidu poplave i zemljotresa a nekome u vidu srpske kame i noža. Zato, vraća moja draga, Hvala Allahu koji je učinio da smo mi svjesni ovoga. Hvala Allahu koji je učinio da smo mi svjesni ovoga. I učinio nas da budemo inša Allah skupine koja poziva na dobro odvraća od zla. Šta ćemo onda kazati kada sve ovo izvagamo? Da oni koji sebe deklarišu kao vođe naroda i naroda muslimanskih, I onda kad dođe onaj Rožić, upućuju čestitke i kaže, mi čestitamo vama vaš praznik. Pa da li su se ovi ljudi ikada zapitali šta to oni njima čestitaju? Nama je poznato, braćo, da oni toga dana tvrde da je rođen neumlu Bog. I zamisli scene da ti koji si svjestan toga šalješ i upućuješ čestitku i neudu bila kažeš čestitam ti rođenje Boga neudu bila pa je moguće da ovo musliman normalan sa trunom znanja ne može da shvati je moguće Wallahi billahi nije moguće. Allah te bareke ve taala kaže: "Ve yunzir allazina qalu ittakhadha Allahu walada." i da opomene one koji govore Allah je uzeo sebi dijete. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Nikaka oni znanja o tom nemaju ani njihovi očevi. Krupne riječi izlaze iz njihovih usta. I je kulune illa kedriba. Oni ništa drugo ne govore osim laž. Wa qalu takhadallahu walada. I govore milostivi je Allah je uzeo dijete tekadu semavatu je tefetar na min. wa ten šekku l'ardu wa tahirru l'džibalu hedda, Enda'u da'u rahmani valada. Gotovo da se nebesa raspadnu, gotovo da se zemlja provali, gotovo da se planine zdrove, zdrove, zbog toga što milostivom pripisuju dijete. I ti se nađeš da čestitaš rođenje na udhu billah. Božijeg sina. Ne udu bila da nas Allah sačuva od toga. Zatim, braćo moja draga, pogledajmo razne sekte koje se šire i siju po ovoj našoj Bosni. Pogledajmo rafidije proklete. Otvaraju svoje koleđe po ovoj državi prelijepoj. I niko ne ukazuje na njih ili vrlo mali broj ljudi. Pogledajmo im šta radi. Oni koji su na fakultetima u islamskim zemljama, a Bunahin je takozvana islamska zajednica, koji god od njih na bilo kojem od fakulteta je sjedio i učio, jedno od prvi poglavlja o sektama morao je izučavati Rafidije. Ljudi koji otvoreno negiraju čitav islam, čitav sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam, a time i Allaha te bareke ve ta'ala. Ljudi koji govore za majku pravovjerni, a išu radijallahu anha na uzu bila da je kurva. Ljudi koji govore za većinu ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam da su kafiri. Takvi ljudi danas dolaze u ovu državu i svi u svoju poganu akidu i sa blagoslovom onih koji dobro znaju šta su učenjaci rekli o njima. Otvaraju lično svojim rukama te njihove proklete centrove u kojima će oni našu djecu bošnjačku odvoditi u zavlodu. Čuo sam jednu priču, kaže, usto jedan imam sa Mimbera i održao hudbu protiv njih. A iduće godine poslo svina na taj koleđ da se upiše. To je isto što se spominje u tefsiru ovih ajeta što smo malo prije citirali. Da kaže da bi došo jedan drugom od ovih koji su lovili subotom i kaže vallaj boj se Allah, ja mislim da ćete Allah džestoko kazniti za to. A sutra bi kaže zajedno sa njim peco i lovio. E ovaj primjer me braćo posjeti na to. Zatim braćo moja draga integracija religijska vijeća, šta to oni nama nude s tim? Hoće da zbliže i izjednače neistinu sa istinom. Moraš biti parlamentaran, moraš biti human, moraš biti normalan, kažu. Pa da nikom ništa ne govoriš, pa da uvažavaš svačije, pa da uvažavaš i one koje je Allah prokleo. Kad kefere alladine kalu inna Allahe thalithu thalathe. Nevjernici su oni koji govore Bog je jedan od trojice. I ti moraš da govoriš, ne diraj ga i on je na istinu. Zbog čega? Da bi se dobro integriso izbližio sa njima. A kako i kamo li kad će ti pasti na pamet da ustaneš da ga pozivaš u istinu? Da mu kažeš mani se zablude. Zamislite braćo kad je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pomislio da je završio svoju misiju. Kad je vidio svojim očima ajete koje Allah te bare keotala objavio da se obistinjuju. Pa kaže Allah opisujući stanje Arapa da će svi ući u Allahu vjeru. Iza jae nasrullahi wal fatah. A kad dođe Allahova pomoć i pobjeda. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. I kad vidiš ljude kako u skupinama u Allahov din ulaze. Kad je Muhammed sallallahu alaihi sallam ovo vidio, pomislio je, gotovo je, završio se. Pa mu dolazi melek Džibril i obavještava ga vama arsalnake illa rahmetan lil alemin. A nismo te poslali osim kao milo svim svjetovima. Ustani Muhammed sallallahu alaihi sallam, pozovi sam svijetu. Reci im da su u zabludi. Reci im da su gorivo džehennemsku. Reci im da se vrate Allahu te bareke vatala. Poslanik sallallahu alaihi sallam nije se pomakao s tog mjesta. Dok nije dozvo pisare koje su napisali pisma svim kraljevima i poslovim. Eslim, teslim, primi islam spašen si. Nije mu slao čestitku da mu čestita ne odlubila kufr nego mu poslo istinu, primi islam spašen si. Zato mi, braćo moja draga, gledamo tsunamije iz dana u dan kako ruše sve pred sobom. Poslanik sallallahu alaihi sallam kaže u jednom od rivajeta svake noći more moli svoga gospodara tri puta tražeći od njega dozvolu da izađe i da uništi narod nevjernički pa ga Allah svoju milošću obuzdava. Sve dok ne prekipi. I kad prekipi, onda vidimo Indoneziju, koja je bila prije nekoliko godina. Pola miliona žrtava. Na dan upravo ovoga rožića kojeg oni nazivaju. Na dan kad nije mogo svako i koje pare ogromne milione imao doći tu. Nego si morao biti poseban nekakav insan. Poznat i ovo i ono, pored što si bogat da bi moglo doći tu da to jutro dočekaš to što su čekali. A njihovi uređaji su tvrdili da ni najmanji pomak u zemlji ne može se desiti, a da ga oni ne primijete. A Allah te bareke ve ta'ala uvijek je i uvijek će do sudnjeg dana nevjernike ruglu i, i svemu što je poniženje za njih prizivu i čini od njih. Pa je učinio da se desi da ni najmanji moment nisu osjetili. A ne samo to. Nego kad su ugledali val, pomislili su evo dobre prilike za surfanje. A nisu znali da Allah šalje smrt. Pa su nakon ovog događaja, a džamije ostale čitave, mi smo to svojim očima gledali. I svi oni koji su u njima bili. Džamije koje su od šepera napravljene. Džamije koje su bile prve na udaru ostale čitave i svi oni koji su bili u njima, a svi ostali kilometre i kilometre iza sa bedemima i čvrstim zgradama i temeljima počupani i podavljeni. Kad su učenjaci čuli za ovu, pohrlili su da vide šta je uzrok ovoga da se ovo desi ovome ljudi, ovim ljudima. Pa su našli tamo da je, da je musliman takozvani došao na stepen da od 12 godina babo svoju šer za ručicu dovede pred hotel koji je izgrađen da bi kafiri širom svijeta dolazili i življavali se nad njegovom šćeri za 5 dolara. Kaže, svojom rukom bi je doveo i čeku ispred hotela dok ona završi i kući. Allah te bareke ta'ala je spustio kaznu na ove ljude. Odande odakle su se najmanje nadali Pogledajmo šta se dešava danas u Japanu. Umjesto da odu da im kažu bojte se Allaha, ovo je uzrok vaši ruku. Vi ste nevjenici najteži na zemlji. Vratite se gospodaru. Oni tamo nešto sažaljevaju s njima. Oni hoće da budu isti koji oni. I evo zašto mi pozivamo ljude kao Allahu te bareke vetala. I ovo su glavni razlozi da sačuvamo sebe, da budemo opravdani ma'zireten ila rabbina, da budemo opravdani pred našim gospodarem, Samo zbog toga akulu kauli hada vastagfir li valeku. Vastagfirhu innahu huva tevabu rahimu. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد Zatim, braćo moja draga, da bi ovo o čem govorimo, da bi ovo pozivanje u hajir i odvraćanje od dobra bilo kod Allaha te bareke ve ta'ala nagrađeno i priznato, moraju neke stvari da se obistine, moraju neki šartovi da se ispune, pa kaže Allah, ja ijuha alladine amenu, lima te kulune ma la te fa'lun. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Kelime makten, in, kebure makten inda Allahi, an te kulu ma la te fa'lun. Kako su Allahu mrske riječi koje je djela ne prate? da bi kod Allaha te bareke ve taala naređivanje na dobro i odvraćanje od zla bilo primljeno mora prije svega da se nađe prisutno kod onog koji to čini u suprotnom je upropašten etamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab zar ćete od drugih od ljudi tražiti da čine dobro a pritom sebe zaboravljate vi koji knjigu čitate. Efelata akilun, zar se nećete opametiti? Allah te bareke wa ta'ala je ovaj ajet objavio povodno židova. A i svi oni koji se poistovijete sa njima. Ne smije musliman sebi dozvoliti da sutra ljudi kažu gledaj ga jedno priča, drugo radi. Teško njemu kod Allaha te bareke wa ta'ala ako bude takiv. Allah azza wa jel molimo da nas sačuva od toga. Da nas učini mutakijama i vođama mutakija. Amin. Zato je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam u hadithu kojeg je zabilježio muslim. Da će na sudnji dan doveden biti čovjek i bačen u džehennem. Pa će mu kaže njegova crijeva ispasti. Pa će on početi da kruži oko njih kao što magarac kruži oko onoga gumna kako se zove gdje se vrše šenica i tako dalje وَيَجْتَمِيُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ fejekulun. Pa će se oko njega sabrati stanovnici vatre pa mu reći Ja fulan malek, o ti ti šta, šta to bi s tebe? Elem tekun ta'muru bil ma'ruf wa tanha anil munkar. Pa zar nisi ti bio od onih koji su naređivali dobro i odvraćali od zla. Fejekul bela, pa će reći, jesam, bio sam, ja sam taj bio na Dunjaluku. Kuntu amuru bil ma'rufi, vada ati. Naređivo sam da se čini dobro, a sam ga nisam činio. Wa anha anil munkeri va ati. I zabranjivo sam da se čini zlo, a sam sam ga činio. Subhanallah i lazim. Allaha te bareke ve ta'ala molimo da ne budemo od ove skupine i od ovakvih koji će drugima ukazivati na njihove greške i čekati samo da pogriješi a pritom sebe zaboraviti Allah te barek wa ta'ala molimo da budemo najbolji dostavljači ove istine našem narodu Allah molimo da uputi one koji su za upute a da one koji su za propasti u propasti što prije. Allah te bareke ve taala molimo da nas sačuva od onoga što ne možemo podnijeti. Amin. Allah te bareke ve taala molimo da pomogne braću mudžahide svuda gdje je njegova pomoć potrebna. Amin. Allah te bareke ve taala molimo da nas zaštiti na istini, da nas sačuva na istini, ne iskuša onim što ne možemo podnijeti. Amin. Allaha molimo da pomogne svoje mudžahide. Amin. Da im pomogne svojim vojskama vidljivim i nevidljivim. Amin. Da ubrza propast kafira i neprijatelja Islama. Amin. Da pošalje svoje vojske vidljive i nevidljive na njih. Allah te bareke ve molimo da nas učini isukanom sabljom u dostavljanju istine ovome narodu. Amin. Da nas učini isukanom sabljom u sprovođenju istine na ovim područjima. Amin. Da nas učini isukanom sabljom u zaustavljanju nereda i fesada nad ovim i svim drugim prostorima. Amin. Allaha te barek ve taala molimo da nas sačuva od svega što ne možemo podnijeti. Amin. I znamo da nam prigovaraju, znamo da nam prigovaraju, eto, mrze Evropu, mrze zajednicu evropsku, mrze zapad, a većina im je gore, a mi im poručujemo i kažemo, hvala Allahu te barek ve taala da je tako. Molimo Allah da nas vrati gdje je bolje. Ali znajte da smo mi dokaz protiv vas da musliman može živiti svugdje, a da se ne mora integrisati. Pa bolje mu je da živi pod zemljom, a nikako na zemlji, ako nije u stanju ovo da ispuni. A vi koji to tako mislite i tvrdite, pa vi ni u svojim kućama nećete to. A kakav je insan koji ne cijeni sebe i ne poštuje svoje? Nikoga vallaj neće cijeniti ni poštovati. Niko živ najveći neprijatelj Islama neće poštovati onoga koji, koji, koji ne poštuje svoje. Ja sam to svojim očima doživio. Da mi u oči kaže, vallaj, samo tebe cijenimo svi njih. A njih sedam jede krmetinu. Njih sedam tamo sjedi jede krmetinu i kaže, nisu oni nikakvi ljudi. Kafi, nevjerni, koji mi je ispeklo to krme. Ovako govori za njih. Allaha molimo da nas zaštiti na istini, sačuva na istini, usmrti na istini. Hvala sada.